50 languages. เจ็ดสิบแปด 78. 78. คำคุณศัพท์หนึ่ง Adjectives 1. Adjectives. 1. ผู้หญิงชราหนึ่งคน An old lady. an old lady ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน a fat lady a fat lady ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน a curious lady a curious lady รถใหม่หนึ่งคัน a new car a new car รถความเร็วสูงหนึ่งคัน A fast car A fast car รถนั่งสบายหนึ่งคัน A comfortable car A comfortable car ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด A blue dress A blue dress ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด A red dress. A red dress. ชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุด A green dress. A green dress. กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ A black bag. A black bag. กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ A brown bag. A brown bag. กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ a white bag a white bag คนใจดีหลายคน nice people nice people คนสุภาพหลายคน polite people polite people คนน่าสนใจ หลายคน interesting people interesting people เด็กน่ารัก loving children loving children เด็กดื้อ cheeky children cheeky children เด็กดี Well-behaved children. Well-behaved children.